Die woord van die Heere het tot mij gekomen. mens, wat is wingertuid beter as die kreepelhout tussen die bome in die bos? Word dit gebruik om iets van te maken, of gebruik iemand een stuk daarvan vir een pen om enig iets aan op te hangen? Nee, dit wordt in die vier gegooi om te brand, en als die twee punten gebrand is en die middel is geskroei, deeg dit dan nog voor iets. Ook toe dit nog ongeskonde was, kon jy niet iets daarvan maak nie, en als dit gebrand en geskroei is, kan jy dit dan nog gebruiken om iets te maken. So sê die Heere, my God, van al die hout gooi ek die wingerd uit in die vier om te brand en so maak ek met die inwoners van Jerusalem. Ek word hulle teenstander, hulle kom uit die vier, maar die vier zal hulle verteer. Wanneer ek hulle teenstander word, zal hulle besef dat ik die Heere is. Ik maak die land verlaten, want hulle was trouweloos, sê die Heere my God.